Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 17, 1929 Naitatag ang St. Peter's Church sa Portland, Maine. Hirap ang dinanas ng mga pari sa pagtatag ng simbahan, nagbahay-bahay ang ilan sa kanila para makapangolekta ng pondong ipagpapatayo nito. Ngunit nang bumagsak ang ekonomiya ng bansa, napilitan si Father Domingo, ang kura paroko, na gamitin ang sarili niyang salapi para ipantustos sa simbahan. Isa sa mga inalaya ng pagtatatag ni St. Peter's Church sa Portland si Bishop John Gregory Murray, na nangkulan noon bilang obispo ng Diocese ng Portland. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.